Mendi azariko gira ondoko minutetan Euskal Elkargoak mendiko politika bozkatu baitzuen, hori jazen, ondoko lau urten dako zen, batit labord sarako hau eta Euskal Mendia batzordeko arduradunak aurkeztu zuen proiektua, lau sede nagusi bat zituen proiektu horrek, bo egan ditut, eh, simple da, errita eskualden dinamizazioa seurtatzea, lugalde antolaketa, kalitatearen bermatzea mendia eskualdean, eta mendia bizi diren gizton eta amazten legitimitatean lekuan berean bizitzeko, gurekin dugu prezeski batit labord lehenik urte berrian eta egunan ere. Bai, gauza bera, horaz, eta entzule guzieri ere, agian, urte ospetsua bizituko dute denek. Zu hasteko elkarguan mendiko arduraduna zira, eh? eh? egia da eta jadanik jaz aipatu ginuen, eh, mendia initz aipatzen dela, aurten eh, jaz lugamaren gain nagusia izan zen mendia. Zer da, mendia oai desberdinki ikusten dugu duela ogoi urte, oitamag urte dikonparatuz, eta behar dugu desberdinki ikusi? iduitzen zaigu ez du lautik izain eh, desberdingi ikusteko, naiz eta guai dela urte batzuek, eh, laborari mundua edo oian mundua zen mendian gaini bilki zena eta belaneko tresna batzuen. Eta guaiko egunetan, denek ikusten duen bezala, errekista gaitza du mendiak. Horren gatik eh, beharko dela hundu, ikusten baita, eremu parteikatu bat beharko dela bilakatu mendioi laneko duenak, laneko tresnatuena, biztan dena, ez du beti begi honez ikusten, zailtasuna baigitu, be lana eta be ofizioen espikatzeko. Eta zer da, zure lana, da, arduradun gisa, mendio hori nola partekatu, eh? mendia ez da, ez da neurena, do denena da, hobeki egiteko, denek behar dute bestea respetatu, hori da zure lana pixka bat? Ez da ne lana bakarrik, ni lana errunta ise partekatzea dute, ondren gile. Eh? Baga komisione bat, eh? haute txizina dena, eta berze jende kopuru zueke, eh? gizarte zibilitik eta guenkin parte hartzea dutena, ikusteko ondoko urtetako desafioak nola gaindituko gitun, eta nola emain dion eh, behar duen atxiki, importantzia behar duen atxiki laborantza da, hemen dioetan, eh, hartzain mundua, eta zailtasunak izan die, guaiko eguneko ikus moldeetan, hartzainok lana indezaten eh, kondizione honetan, guen mendia ikustuzun bezala, xora mendia du, baina hartzain munduak atxikitzen du. Horban, aiztian errantzaitutena, beharko da parteikatu, gero eta gehiago jende gehiago hilki da, kurri, lasterketan, kirol, nahi duzuna, jakinik hori ontsi gondoko laurtetan handituko dela, laborantza gutiten ari da, eh? eta aixialdia erteko maneran mendian eh, goitiari da, desafioa ondia da. Gaitzezkoa desafioa. Ja, mendia, eh, ikusten bauzu, lagetzen bada, hartzain mundua, desagertzen bada menditik, eskualeriko mendiak, ez di eskualeriko mendiak izan, ez du ametsetan haitzia, eh? Ah, sasi eta ote eta lagre bilakatuko die, eh? ez du doain haundik behar gauzoek ikusteko. oruan behartu gauzoek atxiki, eta mendiko bizia hartzeinak atxikitzen bari maketu, atxikotu, naiz eta ez, erriak bizik. Ba, lau sede nagusi atera dituzue, du diren lau urtean dako, eh, nundik heldu dira sedeak, e, eh, eh, ez direla, hola, bat batean main gainean etorri, lan bat bada horrengi azken mandat hortan, eta gero behi biztan dena, hautan berriz segitu du, intu komisioak lugaldean, eh, erri-zerri, biliga sei bat ibarretan, eta gero landutu elkarren tartian, komisioen landutu ikusteko zertzien mendiko errioikikin, zertzien mendiko beharrak, eta gai nagusienak ateari, hola piskat, eh, lau puntutan, izan die eh, ekarkizunak e, behar ba lahatonoi, hain hainbertze gauza bada lantzeko, baina oik gain nagusioik hori izan die, lau oik lausede horietan, ba, laburzki galde zut eh, esplikatziaz, eta hor tituluak baditugu bakarrik, behar bada bihitzez esplikatzea, ordan lehena da, erri horiek behar dutela dinamizatu edo dinamika bat atxiki. Zer nahi horrek? Horrek nahi ikusten tutzulaik uh, eh, etxiak, ikusten duzu, mendi-mendiko, gain parteko horietan, horietan da, gehiena ageri jende eskasa, errain nahi erriko jende eskasa, bada azkarki etxe, lehiuak etxik, Hortan behar bizia sortu. Badien txetzen da lantzeko, baina lantzaila da. Behar du honetxi jendeak eleku bizitzia, biztan dena zerbitzu gutisoikin Eta hoi zerbitzuek dien gutiso esanike, behute oiga txiki, ez da laborantza bak errik mundu atxiki berko, berko di zerbitzuake eh, jendea intzata txiki, ez du laborantza bak errik ginen, behar di komertsitiki eh, eozen ofiziore aitzen alda erriotan lanean, horren gatik behar oik eh, dinamizatu behar di oik. Behar lana ere erri hortan, jendea egonda ba, urbil, alik eta gehiena, eta guaiko mendian, ikustu guaiko sariekin, eta badieiteko manera, gaino pitiaka hoi, behar tortu eta landu. Bigarren sedea da lugaldea, mendi lugaldea behar dela mm, antolatu. Ba, antolatu, guai arte eta agian luzaz eh, ikustuzuna, mendia, ipar eskualeriko mendien parte bat, uh, sendikatek kudeatzeute. Eta sendikatek kudeatzeute lugeremua, eran nahi dut oian, komision sendikaloik, lugeremuak, alapidiak, eh, sarguak, oiana, eta batzuentzat ere, oai, irati bezala, turismoare. Eta gaziko sendikatean, eh, baute, ben txola, gazna saltziekin, eta ikusketa bat, eta historio. Hoi baute, eh, mendi eremu horren gobernatzeute, eta hartzai mundua eginta lan zeute. Hoi baitezpako Bertze parte batia badi AFP, Asociación Fonsier Pastoraloik, dien nahi bauzu eh, baiguruan barnata, hoike lan, lan gotorra iteute, ez diz sendikata bereta, meno lan gotorra ere makiute, eta guen aldian behitza ahunt eh, kostaldian, hoi erri bakotsak du be dinamika ere Bon, irugarrenan pasoinen dugu, irugarren sedea da kalitarteren bermatzia mendi eskualdean, baina, e, ara, nahi nuen, ai, absolutuke zurekin, eman duzu, laugarren sede gisa, gizon eta mazten legitimitatea eh, lekuan berean bizitzeko. Eta bereziki emaztena, hor bada zerbait eh, pentsatu beharra. Ba, iduri zatea dena komisionoetan, ikusten zuten, uh, maluruski, hauniz uh, donado badela, ezkertaskuin, eta ikusten duzu, Andriek ikara erriko lekua badula eta ez diola behar ba, ez duela aski uh, eh, arte ematen. Eh? Baina laborari gisa edo bestalde ere? Bertzalde ere, egan eh, edo, jende kopurua erritik egiten atxikitzeko, nahi duen bezin abila ezan egin gizonak, e, ez da emaztiki bilekatuko, egan edo, guaiko arronkatie, guaiko egunetako Andriek eta gizonek ne hurri berian behutela, baina behar diote, ben lekuare utzi, egan edo, behar du gootatu denen arte, e, nolaz bizi atxiki eta ez dio gizona eman behar belekua, egan edot Andriake hartu. Ze nahi duen, nola ikusten duen bebe gitaike mendioi? dioi. Gau egun oino, sobera pentsatua da mendia eta, laborantza eh, gizonaren ikuspegitik. Komisionetan ikusten ginuen, bagintuen Andriak, baina gutxi gintuen. Eta oktaik ikusten zu, eh, badela lan bat ere mateko, eh, nola parte harrazi Andriak ikidenaik, oikin ikus moldea baitezpekoa da. Aipatu duzu ere elkargoan mugaz gaindiko lana, eta zuk eh, gai hori huntza zauten duzu, sarako hau zapezazira, eh, remana haundia duzu eh, Nafarroako erri hauekin, zer da susen sekatzen duzuena hor? Lehen hori tentzien argunt naturalki. Da... Ez, ez dira iten, oi? La tointa amabia erte kontranda bazen, lur ere arek, egun guziktako arremanetan, bi aldeta hilki zeinen dira. Guai jada, latointa amabiti goiti, eh, aldatu die, eta nunbeit naturalki urrunduga bat berzei. Ez du egun uzitako bizitan, elkar ikusi berri, guk biztan dena hemen, lujuan bizia hemen, guen xareta ere muntan, eh, ez dakizu nuntza, inan eh, Nafarroko antzen, Lapurdiko antzen, ez dakizu, baino. Hori ganen izailaik, naitez, mendiak berak behesten du, gero eta gogoro da, eta egiak eh, azpiko aldean di, ogan, oga. Ba, eben amendia partikatzen dute, biek, duzue, biek. Ba, sasoin batean. Sasoin batean, egen egote, egun guziko bizian hori da, salta esuna. Eta zer da ideia hor, eh, behar da elkarlan hori e, bultzatu? E... Ba, ba, igorriko eta ibarriat eta estentzu eta hilatzen zailek, eta zu. ego aldian, erriek ez dute gu errenkura barin baga e, eh, e, ipar aldean, ego aldean ikustuzu ez da, ez da olako dinamikik, eh, oiana, pinoa, pilaka, eta jende kupurgua junto eh, desaertua eta laborantza hori gehiago. Ogan ikustuzu, badula elkarren, elkarren beharra eta elkarrekin laniteko beharra. Justo finitzeko, batxik labor, bada gai gotor bat dela parke natural eh, hori. Zertan da, zer da ideia eta, bon, ustut, ez dela segidan, segidan egitekoa? Ez ez, ez da segidan sortuko den gauz bat. Danike, oha, berdin eh, sistema berbatia, irutzen zeigun, uh, eh, oai, uh, oai badu ja amak duzenat urte, izaten altzela lan interesgarri bat, eta komisio zen nik egikin muntatu egin nuen, ba, ungizaintzela, berba hori, buruzgatia, naiz eta lan bat ere makiden mendien inguruan, eta gizarte zibi lugalde denen arte. Egan edut, orokorki begi bat esan dezagun mendien, PNR hortan sartu egin behar da jakin, egozen gizeta, ez duenak sartu nahi, ez dela sartuko, erri bakotxetan berko da bozkatu. ordu hartian, bozka hartaino, lan bat bada animalia ere mateko mendien inguruan, eta partea gaziz, biztan dena lehenik mendian bizi den jendei, baino hiria bizi den ere. Guen eskualegiko mendia zen nahi eta ze, zeri buruz guan behar duen. da, da bord, mire esker, gurekin izanik eta ez dakit, 2008-ko zer desiratzen aldugu, eh, ba, ez dute ganen osapezari, zapezari, xarako hau zapezari, baina elkarguko mendiko arduradun hori zer desiratzen aldugu. Bo, denen osasuna, Eta gero, segi dezaten denek, guai ertein duzen bezala, komisio eta oitan, e, ekar dezaten interesa ekarri uten bezala. Bide hona da zuretako, ha? Eh? Eta biztan dena, e, biztan dena, ba, ba, kataskatzoek badie, baina goi honezkoa da, nun ez diezaten. mira.